Euskera Romano, lehen ikasgaia. Hori. Kaixo. Hori. Kaixo. Hori, koin zineraztuzaz? Kaixo, nor zara zu? Hori, ke sinela Kaixo, nor zara zu? Sinelo koldo. Ni koldo naiz. Sinelo koldo. Ni koldo naiz. Ah, sinelo koldo, ke tal? Ah, koldo zara eta nola zara? Ah, sinelo koldo, ke tal? Ah, koldo zara eta nola zara? Estinelo mistoz, sandunga. Ongi naiz, mi esker. Estiñela misto, sandunga. Ongi naiz, ¿Quién señala esta chavorri? Norda Nescaori. ¿Quién señala esta chaborri? Norda Nescaori. Mi monri, María, este chaborro señala Aitor. Amaya nire laguna da. Amaya, Mutilori, Aitor da. La chochi ves, Aitor. Egunon, Aitor. Mi monri, María, este chaborro señala Aitor. Amaya nire laguna da. amaia, mutil hori, aitor da. Latxotxi bez, aitor. Egunon, aitor. Latxotxi bez, aitor. Egunon, aitor. Latxos txibez somia tambien. Baita zuri ere. Latxos txibez somia tambien. Baita zuri ere. Mansa hielo. Ni nice Mansa hielo. Ni nice tus sin Su Sara. Tus sin Su Sara. El chaborro y la chaborri. Ura da. El chaborro y la chaborri. Ura da. Mansa señelo coldo Ni coldo nais. Mansa señelo coldo Ni coldo nais. Mansa señela maya. su amaya será. Mansa señela maya. su amaya será. Ese señela el chaborro Daitor. Ura Aitor da. Ese señela el chaborro Daitor. Ura Aitor da. ¿Tú sabes quién señelas. Nor Sarasu. ¿Tú sabes quién señelas. Nor Sarasu. ¿Quién señala esa chaborri? Norda Nescaori. ¿Quién señala esa chaborri? Norda Nescaori.